akhallallahu lajari sahna siroko hamad. In akhallallahu malikane mundur, malikane ngarak soko Allah. Nisa korna tijina, enjajine poro nabi nabi. antas tu mobil nabi Musa. Janji lama antai tuku nari pemarini insur insuran kafe. Ini nanti waktu lama. Nanti waktu rasrah lima akeh tuku maring dalam kang wis mari esun ning sira kabeh kelira mutak paring ning bisa sampai kita wahyu mate lan hikmah hikmah maknane maksud maksud ilmu sing manfaat biasa hikmah maknane kenabian besake. Nalika seliramu tak paringi kita, tak angkat dari mati, seliramu tak jadi. Cuma jahatum mengkuluni tetoeng seliramu kabe Rasulullah. جان اور سیتی ہے وہ دوسرا مصدی قدی جان بن جانتے جان نو چوتی سفا رسول لما ما اکن مران کتاب جان سار جانے سے رو باتے رسول کتاب جان sentirsene proprio da rotità Gesù sta allenati loro città al Corano. La città che sta saturne per farne tu per loro di mercosi che sta che senza muro saking langit menika jumlahipun wonten satus sekawan bisa satus sekawan bisa niku ingkang wajib kita yakini kita dimanake secara rinci wonten sekawan Saurat, kami nabi Musa, dapur dapur nasi hisab lamburkan dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wajib secara rinci sing secara keluarga Allah syaitan mulut dinasti aja, Allah syaitan mulut nasi, Ibrahi nasi Musa dan biayane. Tapi bosen wajib memanake secara rinci, namun secara global, Ado percaya sira kabeh. Iki cara krasa. Wala kang suruna han sing tiba kang podo mira sira kabeh. Ayo esu. Dadi sak derenge kanjeng Nabi diangkat dadi utusan iku wis perjanjian. Sangking Gusti Allah nabi-nabi mulai gak ada. Janji besok nek ana khususan terakhir do percaya iman yang bantu perjanjian itu mau dinyatakan dengan Allah. Kola. Aakhirat Ora jawu Allah mengene para nabi nabi mulai dari Adam nabi nabi. Apa langsung? Apa ini yang ada? Kue ngaku tak ada? Wa akal kurang ngalak siro pacara gaitum enya kase mengkono kam kesebut istri en janji. Ayo. Saya tidak tak Tapi nabi mengaku eh, bahwa engkau eh, janji kalau berkenal percaya nabi nabi apa yang nabi nabi itu Jadi nabi nabi ini ngakoni nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi utusan dan dinyatakan sebagai putusan terakhir. Malah penenek Quran khususnya Nabi Musa dan khususnya Nabi Isa wa mubashiram di Rasulinya di mimpah di Mubu Ahmadiyya. Kabutani anak wa ilqola usah maria maya bani isra'ilah ini rasulullah ilaihi. Mantas lama kasiram di rasulullah ini baptismu ahmad. Nabi Isa menjelaskan bahwa Narpe orang Israel aku ki utusane Allah ngadepi seliramu kabeh. Tapi kita bukan nate ngaku, aku anak Gusti Allah Allah kami. Jadi Bani Israel besok namanya Dino Kiamat, bakal itu meleleh. Mereka dihadapi karena Nabi Musa di Maryam, pengakuan telur-telur yang ada lah diperagak dengan bono Nabi Musa di Maria di Ampas nomor panggung kita oleh Gusya Allah Aan daku talim nasut daku juni wa kumni ilai jini dunia Musa Maria apa pun dari pemakjirnya tahu ngomong Kue kalau anakmu cari telur-telurnya satu jual. Nabi Isa Kola Subhanaka Mayakuli Anakku Lama Laisali Yuhakta Jalan bosan nanti ngomong-ngomong sendiri Jalan bosan nanti ngomong sendiri benar Nabi Isa yang sendiri Dan saya tidak tahu kono. Umatmu saya juga ngomong. Saksimu siapa ini? Saksi ula umat Muhammad. Kesita umat Islam. Besok angkat seberapa sakti. Nasdani Nabi Isa bertenak ngomong-ngomong dari jalur yang agung Umat Muhammad perlu dengan ini beli yang tak seperti saksi. Tapi sehidu cara yang contohnya sokak kacamata tadi bakar umar, kasus, mana ini bu, sokak-sokak. Perlu dengan biasa mulai tinggal Aku ya Pak Merti. Muhammad dijanu karo Gusti Allah. Ya Pak Mati, eh. nek Nabi Isa ora tau ngomong ngono. Nggih. Wonten Al-Qur'an sampeyan kanjeng Nabi wis sampe ke Tenggoro. Kamu masih rambi rasuri ya ini bagi semua Ahmad itu pengakuannya Nabi Isa yang lain ngakuannya utusan lan badan aku bakal ana kudusan maneh sing jenenge Ahmad kan nabi itu namanya saya kenal nggak di kita PJ kita Taurat kita kita kuno Ahmad Ismurul Ahmad tapi gajah nami jumlah pun kalian atas sedunia nama-nama lelah nabi sampai para jamaah haji umroh naikkan majinya tak kecuali nak dulur kami mama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam Bawahi Haji Macam-macam Ngantus Kaliatus Ketuda Ya terkenal Nabi Sabri Sabunuh Ahmad. Karena Nabi Isa yang juga wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi nang ada kita kita kuno. Ibu sehat, naliko malam esrok merah. Naliko esrok merah. Panjen aku dipun lampahake Gusti Allah saking Mekah. Dumugi saya salmu pada sedawi masjid di Aqsa. Mari pikiran kita. Saking masjid di Aqsa dumugi langit sakti tune damai. Mari ondo mekres. Nari kane panjen Berhasil diumumi masjid di Aksa. Itu pun dicek dan dipapak para nabi, para enggak datang besar dan alam dunia, utari nabi-nabi yang sampun dan alam berzah. Dulu nabi, nalika kanjen nabi Isra menika sampun alam barunya sedoyo kecuali nabi Pakat kecuali nabi Sekawan Nabi Sekawan sing kate supen alam dunia sing teng langit kali sing teng bumi kali sing teng langit นาคีเอชาจังหวะไม่สักกาเลยนาคีเอสเรจังหวะไม่สักสักกาเลยเจตันภูมิวันเดียเลยนาคีโมเดสไดโรนาคีเอลยาแต่ที่เจตสกาวันนี้คือจะเจตันอาลันบุญยอดจะเอาเลยบุญอะไรก็เอเชียเจตันสานะเจตสกาวัน pengalaman dari sesuatu tentang kenaji bilasa dari sekali menjadi pengalaman masuk itu. Sekarang tentang bangsa Joyo, ya nanti jamaah sholat. Bukan diterang ada sholat salat bukan diterang ada jamaah sholat. Nari koniku dosane lenggo. Sopo sing dadi iman di sopo. Akhirnya malaikat Jibril jauhi kanjen Nabi takut jamnya Muhammad. Eh masih gue. Kanjen Nabi ikan jajus iman. Imami, kalau Nabi bawa Alhamdulillah. Kodoko sing dadi rasul atau sing boten. Nabi-nabi jumlah nabi menurut kaul muktamah konten satu sepat likur elu. Satu sepat likur elu. Satu sepat likur elu itu sehingga tak jadi 往生的六化都生六大，早有六大嘛。的六化都生六大，平常的五五六的孩子呢，往生在在，在在那个，在那那边莫烦烦，那边是罗汉罗罗，那边莫沙的路，那边沙的。 seluruh hasmi. Dengan Al-Quran ini saya masih tidak masuk dari ulil hasmi. Dan nabi sedunia nabi dan rosul sedunia so makmuk. Mulanya, seorang sesebutan, Risalah yang nabi Itu kanggo umat sandunya dan kuro nanti. Jadi salah ya. Cuma, kanggo kuro nanti nanti, risalah ya kanggo nanti, risalah tasriki. Kanggo ya, penghormatan. Nabi sesuatu, ngerti. Nesta ya nanti, Muhammad risalah taklifi esan mengikuti syariat itu. Oleh karena Nabi Nabi namanya risalah penghormatan. Contohnya risalah penghormatan. Ketika contoh akhir makhluk. Upamanya ono kepala desa. Kepala desa pelantikannya, pelantikan umumnya pendopo pasti banten. Berarti, mereka ada kepala desa tak khusus. Kepala desa tak khusus, kita tak mau dengan pendopo. Konten ini, pelantikan salah seorang kepala desa. Nah, sedikit nanti deh, kepala desa disekseni dengan kepala desa saka bupaten. Bupaten itu pelantikannya pelantikan tasyriti yang mulia. Ini marah Allah. Ini benar-benar. Contoh istimewa kepala desa pelantikannya untuk pendosok di bupati ini tidak mau kepala desa satu-satu saja. Maka itu lantikannya, jalannya lantikan, pasti di kehormatan. Nari ke korona itu, sampai menyatakan Risalahe kaya Nabi nalika wonten ing Masjidil Aqsa. Bagi sholat itu dua mana akeh puji-pujian. Puji-pujian. Lalu nari kemanan ke puji-pujian. Setuju nabi ini ku ngato ake kehormatan. Ngato ake kebesaran. Nabi Ibrahim matur pujiannya ya Rabbi anak hidupkan. Gusti dalam kekasih jenengan. Nabi Musa, Nabi Ya Rabbi, Ya Allah, anak kali muka dalam pegang panjenengan jauhi wonten gunung tersilang. Lumaku-ngaku sih, kepesaran-kepesaran. Jadi endan itu namun kanjeng Nabi. Ngakoni kerendahan nih. Ya Rabbi, amal yati. Dalam ini anak yatim itu. Jadi tinggi katoknya malah asore. Balik-balik dulu, terus sesuai Allah nyata akhir,

Mulane paling kuto mau utamane kanggo nabi kangge nabi. Nek si utama nek mergo ing ngadu apa menengjane. Mangsa doa roba ahli Nari Nalika para sahabat dijamah Gusti, nalika para nabi dijamah Gusti Allah. Apa ah, rasu pengagune ya kalu padha matur para nabi akhir nggih nakane kita. Ya nek wis ngaku kala jauh Gusti Allah. Pas itu bahwa mesti ana nasira kabeh. Tapi itu bersaksi Terus janji karena aku bakal iman nang bendera negara kudu sampai aku. Wah anak aku bisa saya mana anak saya sebab aku siapa sih lo wong bakal jali dal sakane nang bener terjadi. Mare terjadi kaya ngono kok ene ta. Saula ida mongko kaya ngono mongko kaya terjadi. Ene ta rumoe kaya pun Rusia ulah hek alfa itu nanti wong sing pakai. Tak ada terjadi. Nah, kalau có như sự việc thực tế ra ở là hà voi này và sạch đồng rồi mana này sang sách also khi perlu keterangan Fasek Nesiru Nesen Tas Tegese Makna Lugu Fasek Lugu tentang melanggar makroni dosa kecil pasek. Tapi kadang-kadang nak Quran ono pasek sing maknane wong kafir ono. Contohnya, pasir tapi maknanya kafir. ayat ingkang ditujuake kanthi nabi nalika mati Abdul bin Ubay bin Salul. Abdul bin Ubay bin Salul itu kepala munafik, kepala orang munafik. Dan gajah ya putra wis masuk Islam. Namanya Ubi Abdul. Kasehan dari ganding nabi Abdullah Khusro Berarti Bapak E mati Sobat kanjil Nabi Ya Rasulullah Jalan soan aku di perso Anoto Bapak Kulo pecah Kawan Kulo nyuwun mangke panjenengan kerso Kawunnya lagi Yuk aku tetap. Kulon nyuwun rasuan jenengan kangge nguruti bapak kula. Diparingi Alen kasuya. Sing bojane wis masuk eta. Terus diparingi agemane kangge Panjenengan iki saestu minangka saking dalem arep melawan Penjaran kepada Sayyidina Umar. Kata tidak sudi dengan Nabi. Aku melawan Tuhan. Abdullah bin Ubed. Mati. Aku harus melawan. Ampun. Ampun. Abdullah bin Ubed itu yang kafe, yang munafik, Qur'ane sampun nate ayat seluruh nerangake Abdullah bin Ubay. Mantos ayat niku kula sing apa? Inda sabu yang sabi nama rotan barang yang dirotan lalu. Bisa berapa-apa Sekali nanti seakan jalan sehingga aku rotan di tempat Bagi Allah orang bakal ngapura, itu ayat suaranya apa? Umar. Jalan. Itu mau beraneh, Nah, aku yang jalan sama aku roteng di sembulu, Gusti Allah, orang bakal ngapura. Nih, jalan aku juga. Di sembulu aku juga. ambil juga, ayo melane. Ada pengennya aku, jadi rahmatan lil alamin luar biasa. Padahal aku lebih juga kepala menunafek niki. Madine kafir, tinggal tidak ruo, bima karo lil alisa. Niki ya aku lebih. Padahal aku sih aku yang jadi tabur orang berkasi gori. Banyak kita buru, berkasi teromo. Berkasi gori, berkasi buru. Tapi kalau nanti tidak, Ibu bilang, namanya Abdul, umai Abdul bin Hussein, masih pampak, ekaro malaikat cipri, tadi nanti dipapak malaikat cipri. kabehake ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri fitahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum wala tusalli ala ahadin minhum mata abada muhammad sirahmu ojo nyalati Wong mati selawase, istilahnya wong kafir. Maksudnya Quran, itu masuk Islam, wong sing mati selamat. mati, kafir. Wala takum ala kobri, orang usah mangkat rindu durane. Kali nanti saya belum dulu, alas saya. Bina hukum kafaru bila anh đi, đấy, và và mà Walau dia mau kurir, Allah kan mau kurir, putusan. Wama tulan mati, wahum fasiku, fasiku di makna kafiru. Mati hanya terkafir. Jadi orang kafir, itu tutup. Caranya dipetro kalau bersama orang karena nyalake. ora karepe kuburane wis kaya lagi ora masuk mergo ora keterangan kerja orang-orang jangan-jangan langsung kepada saya di Umar coba langsung tidak oleh berani luar biasa mereka jelas Rahmatan di alam Jadi kan yang nabi ini gue kepengen umatnya selamat kafe itu luar biasa. Cuma saya sudah turun ada ada stop nanti aja nabi dia buat jenar jam. Nah ini juga lah berarti pasti itu saya makannya kafe itu pasti itu makannya kafe. Oh, pasti itu, pasti itu melakukan itu sesuatu.

dosa sing ora nganti kufur ana mati loro iki dosa gede nomor loro dosa cilik Selanjutnya dosa gede, yaitu di dosa sing ana ancamane. Di dosa sing ana ancamane, nyarani bisa gede. Kaya mata ini wong Islam tanpa ono urusan. Cukup-cukup di mata ini. Bino, Bino, Lantriari-lantri. Sehingga ancaman. Lajeng dosa cilik itu dosa cilik kecil. Tapi sehingga che Io so Budi dibangun, ya cuma dikeliru. Ya sopi nek, ya itu dosa sing ora gede. Ya sopi nek, ya itu dosa sing ora gede. Ya itu namanya buatan tanahan, kaya yang nanggap nabi mongrong. Jadi, budi dibangun, ini, jadi dia ora dosa gede, ya itu dosa sing ora anjangane. Termasuk dosa perché, wani karo wong tuwa wani karo wong tuwa loro itu masuk dosa gede anda mana kesulitan di hati dan itu istimewa yuhadiru wallahu Oku bakaluma bisnya. Wong loro. Sing mesti ditumpes ke Allah Taala. Al-Ghafiru wa hu kulli racun wani Gusti Allah wa hu kulli walidai wani karo bapak ibu jadi wani karo bapak ibu termasuk dosa kecil Jadi senajan itu, bapak ibu ini itu kafir. apa mana bapak ibu ini orang Islam? Bapak ibu yang kafir, eh? wajib taat. Kejoko, nek kita yang kafir, orang wajib taat. Kejadian, nyarikan sahabat saat bin Abi Wakos, ibu ini kafir. Berarti saat bin Abi Wakas masuk Islam, memeluk agama dari Nabi, konangan itu. Saat dalam Nek kue melu agama ni Muhammad dan tak jatuh anak. Itu dimetuh. Saat suara dekat dengan ana wahyu keterangan sesama berkejawati dan desa antares malaikat jibril mandat wa in jazaka ala an tushrika fi ma musyrik wala tuti rumah aja wae tuti tapi masa tuti rumah itu yang makruba tetap selalu nih ibu tak punya penyakit kaya nabi langsung jauh dari saat bin abu lapor kue orang yang mau ngerti sampai tetap islam tapi selirahmu lelakene dumo lekas satu saat niku tukang melayani jaharane ibu sarapa jahatnya makan dalu itu tetap Terus saya dengan sangat bin Abi Wakil saya serius. Ngatur sarapane lawan jahatnya tetap. Ibu Rahmat jahat. Saat Mesti rasa itu sama Israel Tidak sama aku anak Dan aku rasuh di hati aku Aku bermangan Nanti ibunya mau ke makan Di mau ke makan itu jangan dingin aturan nabi tetap mboten marekake maksud tetap Islam tetap rasa ini apa saja baju jiwa kantiannya tapi akhirnya itu orang pecah tersenggalan Jadi ini, ini, ini, ini, ini, wane wane karo roko termasuk dosa kecil saya susah nego nggak kata eh laku ne orang bener amane nego si pak udah putus rumia nanti amane kafe dan merasa dalam hati seorang murid. Saat itu karena tujuh guru, anak yang itu saya berukur pada anak. Sampai kangen, pengalaman hasil hati jatuh ke haram, ke jarum, kemangan, jodoh. Terutama itu. ora pengen mangan nang omah, mergo nang omah ate ati jago. Ate ati jago iku sarapan haram. Ape ngelih mau jak mahani. Buahlah sarapan. Jangan kejadian Akhirnya kejadian anaknya yang jauh-jauh yang jauh-jauh. Kesan tuh untuk mereka. Tapi rahwani munan-munan jawab. Jadi paman tawala kata dari kapal ini nah dari satu pun masih kaki dulu masih kaki. Kemarin apa saya berarti ini